side sa idolansang isa pa ordinaryong adalay sa isa pa ordinaryong nakasilinan, at pagkahamtong natakita sa mga sekreto sa pinapamagumot na martial arts sa tanan natin. Karunan mo nalang harun namin dyan nagagamit sa mga ilaman na dahon sa pagpakikaway sa dapong natalautan. Mayo, pareho sang, dapo, hindi, mayo, ha, bisang pa, fruit ninja, frenzy force.